Bai, ostira lontan, eskeniko dute, baigorriko bizentainian, arratseko zortzi terdietan, andre eta izeneko ikusgarria. Bertsoa, literatura eta musika uztartzen dituen proposamena. Euskal emakume poeten bizitzak eta hautsak plazaratzen ditu lan honek, eta hautsa gainean, eider perez eta leire etxezarreta izanen dira. Bai, der mintzatu gara. Ba, hasiera hasiko gara amaiera remendan, badiru diola mendekak aipatzen direnean astuna dela baina ez batera astuna ze kantatu egingo dugu eta kontatu egingo dugu modu harin batean. Ba, hasiera nerezietan kantatzen zela, eh hietetan emakume bertsolarien lehenengo lekukotasunak dira hoiek. Gero dizenta mogelen zati bat ere izango dugu entzun gai bere bertso batzuk, bizkaita nola itzo egiten dien eta gero ezagutuko ditu emakume abertzale batzako, emakume poetak batez ere. Abertzale eta zenarekin zutxuk imaite oiek. Eta gizarte berriarekin bukatuko dugu, gaur egon ezagutzen ditugun poeta poetekin, eta behaien poema eta eta bai gazte gazteenekin ere bai. Eh, zein izan da, emanaldi honen burutzaren helburua? Ba, egin genuen hasiera batean, e, lan bat unibertsitatetik abiatuta eta hor e, naizen egin ba, hori ardaz kronologiko bat, <clears throat> naizen egin ardatz kronologiko bat e, emakume hauen ibilbidea buruz. Eta informazio bilase ginenean, konturatu ginen informazio gutxi egoteaz gain, hau da, aztu egin direla, e, eta horretan ba, informazio gutxi zegoela, baina horretaz gain, e, zegoen informazio zegoen oso barriatua, naztua. Eta orduan, esan genuen, bueno, ba, lehenengo, honi buruz itzagin nahi badugu, lehenengo egin da, e, daukagun informazio guztia batu, eta ordenatu, eta ulertu. Eta orduan, prozesu guzti horretan, e, ikasi, ikusi, entzun genuen nori, izan da, hau sortzeko aitzakia prozesu guzti hori e, hartu dugu eta eman aldi hortu dugu. Eta modu jostagarri batean, modu atxegin batean, e, saiatu gara hori publikoari erakusten, eta helburu nagusia, prozesu guzti horren ondoren izan da, aztu diren ahotsoiek entzutea. Mm. Eta jakitean nortzuk egon ziren idazten, nortzuk kantatzen eta zerri buruz. Ba, urdu bete inguru iraunen duen Andre eta Jabe ikuskizuna gogoan hartu. Ostira lontan, baigorriko bisentainian eskeniko dutela, arratseko zortzi terdietan.